Y las que sombras ombres es sobre murs, sobre murs que sus cossos con sus ocults da manors y adults muts, muts de plaus de y i insults, Son insults, palizas, plaus i muts molts manors i adults de cossos ocults, cossos ocults amagats per sota els murs, <laughs> Bona tarda i benvinguts a Ciutat Rotatori. Si te pica el cul, te claves lo que vulguis, primo, que Ciutat el Rotatori, un programa de la 98.0 de la freqüència modulada, Radio Godella. Que ni està freqüent ni és modulada. Si te pica... I si vols te la clave per l'orella, eh? Això, també, I el telèfon de participació, tio Paco, d'este programa Ciutat Rotatori... Un 69 que te cagues. Ah, no, 96 364 2952. I bé, ja ha dit el tio Paco, així tenim esta vesprà el tio Paco. El tio Paco per aquest costat, així a la meva esquerra tinc el, el tio Pau, i front de mi... no puc explicar la sintonia. Exacte. <laughs> I front de mi un nou col·laborador i amigatxo que és el senyor, el tio, el, el senyor Dani o el tio Dani, me dona igual. Al, com, el comandament, diguem... Eh... Els comandaments tècnics, el senyor Jordi Coll. Ah! i, i eh, després tenim el Rulo en, no en la pàgina web. Espera, que això no és bona persona. És un programa de Radio Godella que emitim en la 98.0 de la sí, FM. no? Encara? No ens han tancat? I també emitim en Ràdio Mistelera de la Xara i Radio Activa FM d'Alcoi. Ai, me caguen de ya! Visca! I res, també emitim per internet per a tots els països andarrans i sí, tota la galàxia eh. a 3 www.ciutatatori.tk ah, L'altre dia vaig veure uno de Haití que va dir escucha hermano, tío, oigo bien, eh? I res, vam veure, eh, estem esperant així que vinga el Xavi Division, Xavi Fem país. Exacte, i bé, mentrestant direm aixina, per exemple, tens una musiqueta tonteria no, no, no, suave? No, no, la no, sintonia, no. Paco. Pues la rap, sintonia, fica'n la sintonia. Mira, eh, en castellà, perquè m'han manat esta notícia en castellà i em sembla molt sí, descaient ja diem. Aquestes són letres estrangeres. Exactament. Eh, 57 dones assassinades fins al mes d'octubre. Víctimes del terrorisme machista. La indignació és inco incontenible al comprovar que, pese a alguns casos en els que es consta una ordre d'allotjament, que eufemisme, eh, la seva desprotecció és total. No és, no és evident el que interessa al sistema? Aviam, a, a que, les, eh, que les que no... que traduint al pas. Que a las pues no convierte... Que, vamos, que no son ciudadanos de primero les dones, Sino de segona. son no son homens, no morimos a manos de bandas armadas, sino del anonimato, no ostentamos normalmente cargos de poder, el sistema no nos hace creer que no tiene nada que ver con estos asesinatos, pero vamos, si fuera, por ejemplo, la dona del, Felipe o de un Obuiga que dirían es cristiano yo no, yo no amenace o qui siga, ficarien escoltes, policies i de més. Bueno, 57 dones, eh? Cuidadín, no sigueu tan masclistes. Està bé que mos agraden, però no es passem en elles, que són iguals que nosaltres, o millors. Millors. Exacte. Salut per ahir, força a tots radioients de Ràdio Godella. I molt bé. Ara mateix no sent res per ninguna orella. És que no sent res. I res, anem a començar el programa amb una cançoneta. Ell és John Hall, no? I la cançó Polai sin helicòpter. Yes, boss, yes, boss, yes, boss. Police in helicopters I search for marijuana. Policemen in the streets. Searching for Cali weed. Soldiers in the field. Burning the Cali weed. But if you continue to burn up the herbs we're gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we're gonna burn down the cane fields. Soldier and the herb field, burning the cali weed. Police in helicopter, a search for marijuana. Policemen in the streets, searching for cali weed. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane field. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane field. men fi cali we Policemen in the field Burning the cali weed But if you continue to burn up the herbs We gonna burn down the cane fields If you continue to burn up the herbs We gonna burn down the cane fields We don't trouble your banana We don't trouble your corn we don't trouble your pimento. We don't trouble you at all. So if you can't. If you continue to burn up the earth, down the cane fields, if you continue. to burn up the fields, If you continue. not burn down the pain fields. Police in helicopter, a search for marijuana. Policemen in the street, searching for Cali weed. Policemen in the fields, boy, boy oh, burning the Cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Whoa. Oh, el dissabte em faré gramini, el dissabte em faré gramini, gramini d'una parla especial. veneno, es pura, es mortal. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. ¿eh? Y ahí tens la farla y posat estadal, a la marmolina i digan Ciutat Tanatori no es fa responsable del que puguen dir els seus odients i corresponsals. Si pega una sopla, tío, que por además ahí volco hasta el coche. Pim, pam, toma los Has interrumpido la prueba. Otra vez, otra vez. Ay, tu sens, ay, tu sens, que t'arrasca, Ay, tu sens, que t'arrasca la nàpia, Ay, redeu que ja m'ha constipat. T'has posat, t'hem posat, t'han posat. Ciutat Tanatori. En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar. Después de una semana buscándome la vida, yo me voy para la esquina solito en mi carrito y me voy al calvario. I molt bé, continuem en Ciutat Aleatori, el programa del 21 d'octubre de 2010, un dia que no es torna a repetir la història. Ciutat Aleatori, un programa fet per postadolescents d'entre 25 i 60 anys i tenim ahir a l'altra banda del fil telefònic el nostre corresponsal en la Ribera i és el senyor Toni, el de l'Orinal. Bona tarda. Ah! Yeah, bon dia. Això, bon, bon dia. dia, només bon de veure la careta, d'escoltar la teua veu, tete. Ai, tio, Paco, no me diguis aquestes coses. Ai, tu ja saps que jo t'estimo, oh, per damunt de la O. Bueno, quina Ai. temperatura i quin horatge tenim a la Ribera en estos moments? 7 i 15 minuts de la vesprada? Pues actualment fa uns 34 graus a l'ombra i fa un sol que te cagues. la manta al collo, cabase, no? En esa temperatura, no? De Antonio, ¿qué más tienes que comentar güey? Pues no sé, porque que que como tocat por pront encara no a estudiar el guió. Bueno, pero... Pues, si no lo a estudiar Era para locos al tío Paco y a la audiencia. Venga, va. vuelve mi loca. Bien, y a un festivalet el dissabte en la liana, collons? Sí, algo a sentir ahí, de... no me'n recorde, però dic, ja tenia per ahí una notícia, dona-la tu, digues. Ah, mm, pues res, per lo de la llei de dependència, crec que és, Exacte, i d'això, i estan tot el dia tirant-li des de les 5 i mitja a les prats... Fan concertet i tot, no? Eh? Fan després a la nit concertet i tot, o no me va mal Sí, sí, de eh? tot, i va tot Cristo, va Botifarra, sí. i un corredor polonès, i Rapsodes, i no sé qui més, amb un tot... Ah, Castillo també, Xavi Castillo. Hòstia, tio. I tu no vas? Mm. Pues no ho sé, igual a Guaite, i vosaltres no. no! feu. Ui! <laughs> I, I, això és de Baez? Veus? Sí, és per home. O de Franco? <laughs> No. I és que demà tinc escola en lo de retors. El fan Demà, el diumenge? Sí. Ah, no, això és el dissabte. Clar. Ah, vale, jo pensava que estava pues eh, No, home, no. <laughs> Home, l'Aliana està propet, un tir, a tir de pedra. I Igual ves, a, a, escapar-se. Això és tot el que tens que contar-nos, tio. Què? No em digues quan t'has follat l'última vegada, que no m'ho crec. Què, què? ya se ha quedado mudo, tío. Eh, Antonio. No, es que no, no mantes lo que, lo que m'has dit. No, que no, que li contares alguna cosa més. Alguna cosa més. Pues no ho sé, així la per damunt això. Contes el mateix cosotes que quan s'excitarem? El què? Que quantes? No li facis cas al tio Paco. <laughs> Yeah, això, bueno, que avui ha anat a donar sang. Qui, tu? Jo, jo no, eh? Jo no, a mi la, donar... que, la que tinc en, en manca... I això, n'hi ha que donar sang. Ah, sí, ja sé el que volia preguntar-te, que la setmana passada estaves desconnectat. Dime. Això de la Fira Gastronòmica de l'Alcúdia que va eixir en Canal 9... Sí. I, se sé qui era? I sé, pues, no ho sé, un xiquillo de Peresí, suponc, és que no el conec. Que tenia massa això, eh? això com ho veus? Ah, pues molt bé, gràcies a d'ella així eixit 90.000 puestos al sí. Cúdia. Però a més a més, molt bé per un poquet curtet, eh? Perquè li, els braços els tenia llargs, però un poquet més que aguantara, a veure si ho massa, eh? Coño, pero es que la, la chicona de una sartal y le agarra el, el letrero. ¿Y, ¿Y, qué problemas tenemos de conexión en directo? Vale, ¿Eh? vale. <laughs> Ahora sí que me has visto escaso. Bueno, Antonio, entonces ya, ya, <laughs> ya, hemos hablado, ¿no? Pues sí, no sé, lo que huigao. Lo que ya, ja res. Bueno, pues ya, ya parlem. Vale, muy bien. A veure si n'hi ha sort i es ve ¿eh? per la liana una estoneta. Va, pues, amor i Cuida, tete. Mira, Jordi, té per el tio... Salut, i que se t'empau el canut. Té per ahí el tio, el tio ah. Paco un, una notícia, dices. Jo, dices o de les altres. Ja, ja posat això... Ficamos algo de música de fondo. Lo que vulgues, a fondo, a fondo. Ye, yeah, a a se el cervell, primos, que això és de pensar-ho i meditar-ho, sobretot el Camps, que per cert, el Camps de, ser, de, diu que defensarà en les Corts la gestió del conseller Blasco, clar, com diu aquell, entre hermanos i primos... El más marrano, más marrimo. Bé, la presidenta diu... És igual, però s'assembla. La presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, tio... Això què? Pentina't. És això que diuen que és Gal i eh, Espanya 2000 i tots els demés, que això és valenciano, val? Vale, vale. Demana raconar qüestions que ens separen de Catalunya, diu. Ascensió Figueres, crítica en un curs de l'Institut Ramon Llull la confrontació creada per la distinció del valencià i el català, o sigui, que ho critica. I la presidenta explica que en aquest curs que donava és una nova, una nova prova més, més de la línia d'aproximació de tot allò que ens uneix. Dues cultures germanes, la catalana, o sigui, l'andorrana, la, i la valenciana, amb els seus dos patrimonis propis i una llengua que compartim i enriquim amb la seva diversitat. A més, ha criticat la confrontació que s'ha creat en els últims temps per la distinció de l'idioma, que deu de ser política, diu la xicona per un costat. I també és cert, que hi ha que dir-ho tot, que no és cap novetat que l'Acadèmia com a institució reconeix el valencià i el català com una llengua, però fins ara, això sí que és de veres, fa el comunicat, només no, no, havia, eh, no s'havia manifestat mai en tant, en, sense circunloquis, és a dir, sense tonteries. S'ha manifestat obertament. La presidenta d'Acció Valenciana de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha demanat a reconar la qüestió que ens separa de Catalunya. El català i el valencià són el mateix idioma. Ho sent, senyores del GAL, ho sent, senyores d'Espanya 2000, perquè vostès el dia del 9 d'octubre estaven perseguint a la casa del Rojo i vingueren a fotre-nos a totxes de més simplement per pensar diferent. Sou feixistes i, arraconar, i vos arraconarà la mateixa vida i la veritat. És un crac, Paco, un crac. Crac, m'ha trencat el cul. I res, i anem a dedicar-li aquesta cançó al, al Mesón Barbo Cateria Sam i als bencineros d'ahir de, sí. del barri La Punyalà. I res, anem a escoltar una cançó de Rosendo. siempre discreto, miro bien donde me meto y al revés, tú siempre al revés. Yo con mis respetos, pero llegas tú saltando el setón y es que los dos estamos siempre igual. tú Muy de soslayo y yo a la mínima me extraño de decir y de no callar. mayo y yo que venga ya y me parta un rayo. Y es que los dos estamos siempre igual, siempre igual. Vengo yo canalla y tú cortando cual cizalla, digo yo, tú no dices nada que no te vayas y tu cabinito de la playa. Y es que los dos estamos siempre igual. Tú muy responsable, yo que soy poco fiable, tú que sí. Yo con sí, con los afeites yo bregando con uñas y dientes y es que los dos estamos siempre igual, siempre José. Vale. El teu nom és? Emilio. I pels amics? Eh, Emilio també, ¿Pero eh? Però el de llarg com és? Eh? Com compre? Emilio José Martí Gómez. I pels amics? També, eh? No, Emilio José. Emilio José. Digue-li que és futbolista, que digue-li que... Però com el dius? Emilio, Emilio José. Però pels amics com vols, si digui? Emilio. Emilio és pels amics. Se però... està rellant-me massa, eh? Hòstia. Emilio. ¿Qué? Emilio José. Dime. Com és el gelat? Està de categoría. ¿Y, y eh, churros en estan Els xurros en una poca vergonya no n'hi ha. Eh? Home, jo em volia, jo em volia mullar. Eh? Que has de tard, eh? Claro, claro que jo, ah, Però és que t'hi ve, eh? Està de cine. Pues doncs Emilio José, hasta l'any que ve. Moltes gràcies, adeu. Adiós. Ciutat tanatori. <laughs> I molt bé, continuem en Ciutat Anatori i avui tenim ahir a un, a un nou debutat de Ciutat Anatori, és el, el nostre corresponsal en, en Tavernes de la Vall Digna, crec, i ahir tenim a Vicent. Bona vesprada, Vicent! No sé res, redeu! Vicent! Bona Adeu vesprada! Fort, que no m'entere! Bona vesprada! Ah, què vols? No res. Que te la casques, Estava arrancant el sou, redeu! Soc Pau, de Ciutat Anatori, que estic tocant... Estava arrancant els sous, que jo. Estava jou! Els sous! Què això us he dit jo? Que no parlo més fort, que no m'entenen la pel·lícula. Si tinc a Daniel i al tio Paco... Jo me l'estava cascant a dos mans, però este cabró s'ha empenyat en tocar-te. El, el, teu, el, el nostre programa és teu. Quan vulguis pots començar en, en lo que portes. Anem a anar allà. Espera. Fava. Quan vulguis, quan vulguis, Vicent. Anem allà. En la caserna de Bon Repòs i Mirambell, Ahí. després de molt de lluitar, hi ha 200 migrants Hola. I tan sols hi ha aquí un grifo a vora carretera. Veges. El dia 12 d'octubre, el dia de la Rafa, en Almàssera, sí. tota l'extrema dreta i la Guàrdia Civil. Hòstia, eh. I per l'hort habitualment passa la policia o la Guàrdia Civil cada dues hores i del dia 12 para cada mitja hora. Què me voleu saber, redeu? Que li portaven au i els xicons. Ah, collons. Eh? I levantina de seguretat donant per cul a les 4 del matí. Veges. Què me voleu saber? Res. Res, no, el que, el que tu vulguis. Yo creo que, que en això ja estem més que convençuts. Si no Viva la democràcia. de la película. Eh, película de por, ¿no? De por, sí. Alguien voló sobre el niño del cuco. Exacto. Pero voló siempre, como siempre, el Voltor. Ahí estem. Eh. Y bueno, ¿qué me voleu saber? A veure, pregunteu-me, jo, jo dic... Molt bé, bueno, lo de, el, cambio de gobierno, lo de la María Teresa Fernández de la Vega. De puta madre! el que mana sobre la policía que mos dona per cul, <laughs> pues ahí está, no? ella per lo menos era una dona culta i que donava gust sentir-la parlar, no? Mm, sí, Ara, més que mirar-la, la veritat sí que veritat. La Pagín va masturbar a tots, ja veuràs. Sí, ja ho crec. Ha sido Dani... Ha sido Dani coincidís en tu en aquesta opinió. Ahí estem. Què me vols saber? Espera. Eh, eh, no sé. Què té la casca, eh. en la dreta o en l'esquerra? O, això, o a dos mans? Això és privat. Això és privat, Perquè me caguen Déu, sí. Se eh, m'arruga. Me caguen, l'hòstia. Tinc que fer maniobres a l'hora de pixar. Sí, ai, no, ai, no estem tots. No t'esperaria, ja. no pronto, no se te Si no ho sabíeu, sí. Sant Andrés Estellers, que era de Burxassot i era de l'Horta, escrivia poemes magnífics ...pero también els bons ciutadans de l'Horta son bròfecs. Bròfecs. pero saben pisar quan toca, no ai, quan ai, no toca. I caguem a un mos dona la gana. de Quevedo que ficava en una catedral. Prohibido mear, arriba Quevedo, pise diu. Aquí ha meado Quevedo. ...y <laughs> no era de l'Horta Nord, però casi quasi. Sabeu que era la canción més revolucionària dels anys 60? Digue. Si yo tuviera una escoba, lo ah. primero que barrería el dinero. Sí, señor. Ahora, me autogata así la, la, siesta, pero tal, se debo, tiene que pagar algo o me cagaré en la hostia. Yeah, cagan hostia, vine, pero así se pagué mal. No, no, no, vine tú cap o a mitad que a pues va a ser que no, eh? Va a ser que no, porque tú vas anar a replegar la meva dona Yo tú. No, tú. ¿Yo a replegar la teua dona? Ai, me fas un favor y después quedem. Bueno, vale. Pues, amante Bandido. <laughs> bandido. <laughs> Yeah, de puta marina no. Què me voleu saber? Jo sóc de l'Horta i a vostè què li importa? Exacte. I no se riguen que va en sèrio. No, hi ha algun acte interessant sí, aquesta de sí, setmana? Sí, l'herba pardal, vergonya del cabanyal. Ah, i ja bona, tio. Ahí estem. Mm. Saps que n'hi ha com un munt de causats, no? Eh? Com, com? Si esteu fotuts, arribat al marge. Quasi, quasi, però tu saps igual que el cavall sí, del Pardal... Sí, però el més important és que l'Horta el PSOE planifica i el PP edifica. Ah, una que exacte. PP i PSOE s'estimen. Molt bé, nano, està sembrat. Què ficat la boca? La sica moncada o què? No m'entere de res. Ai, no, ai, no ai. Vicent, anem a tindre que tallar la connexió, que tu ja saps que en la ràdio el temps és or. Vale, què me voleu saber? Una pregunta i me calle. Vale, pregunta lo que vulguis. No, pregunta tu a mi, mamó. no. és que es. No, yo te a això, que si n'hi havia alguna cosa interessant per així per l'horta. Que si sabies que si te pega... Jo sí, anem a veure, espera que pense. Pues, per exemple, el, un guàrdia civil de Puçol se m'ha quadrat. Sí? I Home, això... Supos, Anava borratxo. que toquen a la porta. Fins ara, adeu. <laughs> Molt bé, doncs pues cançoneta, Jordi. Vicent, una abraçada. Salut i força, company. Un, dos, tres, 4. on s'en va. Crever, je bosse Ouais, c'est Et qu'est-ce qu'il y a samedi alors euh, La semaine prochaine Ouais, je sais pas. Encore un beau pourri, non De toute façon, ça peut pas être pire. Hein <laughs> si, si, si. Rockfest tu, peux me ramener là <laughs> Tu te démerdes, tu rentres à pied C'est ça, marche ou crève, salaud Bon, allez, ciao ouais, salut, les Salut, Allez, à la semaine prochaine Allez, ciao para estimular, para favorecer, para apoyar, para apoyar. <laughs> Doncs bé, com sabeu, això és Ciutat Anatori, ja t'apanyaràs tu en el cul del supositori. Estem en el 96.0, no, 98.0 de la freqüència modulada, 98.0, <laughs> en Ràdio Godella. Per a unes persones que estime molt, com ara una senyoreta que es diu Míriam, i que ella sap molt el que tinc a prop en ella, com ara una companya de, de paterna, com ara els benciners de, de Godella, que són els únics que se claven la, la coseta a l'orella, quan aquí el company eh, da, eh, Daniel, que va fer-nos un, un poema que té per ahir preparat, no sé si ell ja el presentarà directament, i després que, que té una xerrada o una reflexió, doncs se us farà i a posteriori n'hi haurà alguna que altra musiqueta dedicada a totes aquestes persones que estimo, que amo cadascuna en el seu grat i que, que ninguna es senta celos, tinga celosia de l'altra perquè a tots els ame per la mateixa part, pel cor. Endavant, Daniel, quan vulguis. Sí, sí, pues començarem en un poema del poeta del poble, per lo menos per mi és la veu del poble, que diu així, assumiràs la veu d'un poble, i serà la veu del teu poble, i seràs per a sempre poble, i patiràs i esperaràs, i aniràs sempre entre la pols, es seguirà una polseguera, i tindràs fam i tindràs set, no podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit. Mentre dormen les teues gens. I tu sol estaràs despert. I tu estaràs despert per tots. No t'han parit per a dormir, et pariren per velar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble i és un silenci. Deixaràs de comptar les síl·labes, de, de fer-te el nus de la corbata, seràs un poble caminant entre una amarga polseguera. Vida amunt i nacions amunt. Una enaltida condició, no tot serà silenci, car diràs la paraula justa. La diràs en el moment just, no aniràs no diràs la teua paraula en la voluntat d'antologia. La diràs honestament, iradament, sense pensar en ninguna posteritat, com no siga la del teu poble. Pot ser et maten, o pot ser s'enriguen, o pot ser et delaten. Tot això són banalitats. Allò que vol és la consciència de no ser res si no s'és poble, i tu greument has escollit. Després del teu silenci estricte, caminaràs decididament. Esta és un dels poemes que més m'ha agradat de l'Andrés Estellers, en què mos fica en la condició de poble que mos han amagat, que tal vegada no hem sabut nosaltres fer-lo conèixer al resto de la gent, entre altres coses perquè sempre m'ha de pres les coses tard i malament. Per aquest motiu, jo m'he dedicat a estudiar molt la història i des de sempre he tingut una visió de la història que és la contrahistòria. O sigui, la història dels que hem perdut tota la vida, però no de fa 10, ni 50, ni 200 anys, les que hem perdut des de que el món s'ha organitzat o civilitzat, com diuen, i això ja fa més de 2.000 anys sempre els poderosos han usat la força per a deixar-nos arraconats. Els poderosos han entès entre ells, siguen del poble que siguen. Sempre perd el poble. El poble menut, que és com ens diuen antigament. I nosaltres portem ja més de 2.000 anys siguent explotats, dominats i, i, i, i en fi, assassinats per la gent de dalt. Els de dalt entre ells s'entenen, siguen del territori que siguen, siguen del continent que en siguen, sempre pacten entre ells. Qui ho paga sempre? El poble. Perquè no coneguem la nostra història, la nostra història com a poble, la nostra història com a gent, que sí que és veritat que hem lluitat, però sempre que hem lluitat hem perdut i hem perdut per les desavinances que portem entre nosaltres mateixa. I esta és la trista realitat d'un poble que vol ser el poble, però no el deixen ser poble. I tant que sí, Daniel, i tant que sí. El tio Paco te pareix de notícia, no, Jordi? No, senyor, és una notícia. Home, ja vamos un escadizo, animador. Una coseta tonteta, va. I està Xavi que no ve, eh? eh, eh ràpidament, una notícia. Un pediatre de cada 1.134 nens, és dir, per cada 3 facultatius destinats a la intenció infantil a la comunitat valenciana, és metge, continuem perdent, company. És metge, és metge de família. Els sindicats estimen que es necessiten 200 noves places per assolir la ràtio òptima de 900 menors per professional. A més a més, eh, diguem que els pediatres eh, tenen que recórrer últimament a un extraordinari exercici d'ubiquitat per a poder atendre millor i per visitar tres nens a la vegada i donar sortida a la gran demanda que n'hi ha. Que no Ixa... estamos tan mal, hombre! Exactament. Una altra notícia ràpida i és que a contrapel d'això, aquí, per exemple, sis de cada ne... de 10 nens d'entre de... 10 i 15 anys ja tenen telèfon mòbil. Viva! Yeah! Estem millorant. Viva Progreso de Camps! <laughs> Y ahí China lo que vulguis, i després de un el que tú tu vulguis més, tío. Me ha més te espera ahí. Naces un día mueres y mueres. Ah. De mamá Ay, tú.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 Yeah. Bona vesprada! Ja ha llegat! Tenim que ja, hi havia un grup de guiris escoltant-nos ahir en la ciutat de les arts i les ciències. Sí, sí. Unes sueques ahí Hasta allà arriba la freqüència de Radio Godella, però ja sabeu que arribem a tot el món, a 3 W. Ciutat Anatòria. Ciutat Anatòria.k Molt bé, bona vesprada, Xavi. Però esto què és? Es? Vale. <laughs> <laughs> y ves, dime ya, al Soriano a otra banda del fin telefònic. Bona vesprà! Eh, buena vez, pra de pute. ya no, a ver cuándo te lo haces con dos manos. bueno, va, bueno, va, rápidamente, agenda musical de la semana. Joder, ya empezaremos con las prisas. es que si no te corre. <laughs> va, Soriano. Venga, va, pues le doy con prisa. Eh, concierto el viernes, día 22 de octubre de 2010. Concierto en la sala XI en Aldaya. A luces Un grupo argentino que vuelve a los escenarios, toca Flema, más cagando sin papel, más nuestros amigachos zumo de macho. ¡Hala! Ah, este programa cada día me mola de Xavi. <laughs> Más de ni vi. qué <laughs> me? Y bueno, pues que tocan ahí en Aldaya a partir de las 10 y media un precio de 5 euros. Vale, y nada, ya nos vamos al sábado día 23, que hay un conciertazo en Cuart de Pobles donde tocará Espiriflotes y habrá Cadáver a partir de las 8 en la sala Roxala, con un precio de 6 pavos para el que quiera ir. es posible! Posible, posible. Nada, eh, para terminar el sábado, esta vez nos vamos a ir al CIRA en, el pub La Llave, donde tocará Censurar ¿sabes? Los zumos de macho que deben estar de gira o algo. Sí. Fruta Freak y Bar Poker. Soriano, busca cobertura. ¿Qué ha dicho? ¿Qué dices, tío? No te he oído. Ves, que busques cobertura. Y ve, ¿qué más cosas tenemos? Ya se acabado. Ya nada, más, pues bueno. los demás eh, son conciertos de mariquitas y cosas de esas. No Vale, ahí si no digues. ¿Qué tal la semana pasada el concierto de la XI? A ah, ver, puta madre, estoy ahí con los TDK y los spa... Bueno, TDK y digo que son los mismos, y estoy haciéndoles una entrevista. Volve, Soriano, te voy a dejar 10 segundos para hagas propaganda de tu, programa y ya para la semana que ve. Va. Vale, pues nada, para todos los fits de eh, gente mal vivir y bastardos que quieran escuchar el programa más punky de Radio Godella todos los martes de 7 a 8, Ciudad en Llama. ¡Ah! A ver, apachurla, Soriano. ¡Eres el mejor, Soriano! No aprendas nunca con las dos, tú siempre con una mano. Y te a ahí al tío Paco y a Xavi Noticias. Tira hola! Venga, venga. Lo que está pasando en los países andorranos. Ah, pues eh, mira, te, te entres tú, eh. entre yo. <laughs> Entra ahí. Te mandas unas televisión. Tío Paco, yo sí, espero. pues, Venga. ahora después dice una Venga, tío Paco. Y va, che. Ah, ¡Noticias! noticias, noticias que te cague, primo. Després del 9 d'octubre, abans la vaga del DNU i 20... Què va ser, el 29? Ja no me'n recordo, eixa vaga, és tan estranya. 29. Eh? El 29 de setembre, no? I, sí, sí. Doncs bé, ha vingut una, una ona, tant en les actuacions eh, policials in situ com després, on tant arreu dels països catalans n'hi ha, doncs, doncs mire, eh, el dilluns 27 d'octubre eh, davant de l'Ajuntament de Mataró, doncs hi haurà una roda de premsa d'alerta solidària per a intentar d'explicar que n'hi ha pues, eh, a, a la gent que va protestar i tal eh, i va patir eh, diguem, agressions de la policia doncs ara té que pagar cadascú des de 10 denunciats 900 euros o sigui, vora 10.000 euros un sou, eh? eh i un tal sou eh, resulta que sense estar als països andorrans, que és la casca en els mans, resulta que per la, tot aquell que però pensa igual que el sistema, eh, perquè si no penses igual, pues ja la cosa canvia, no? Ja, si no eres de les centrales sindicales, o si no n'hi hagueren més, no? És el que vulgueren. O si no piensas que eres del PSOE del PP, pues ja lo demás no existe. Anda, vete i ve. Desobediència civil del SAT, que és el sindicat de, eh, de treballadors de, de, del camp d'Andalús, de, de que acorda no anar a més xuís en protesta per la repressió que es portin a les seues presons, diu, perquè ja estan hasta els collons d'anar a xuís, que siguen unes farses, que li fiquen multes i tal, després de que són unes persones que sempre es manifesten tipo Gandhi, és dir, que no peguen i peguen ja, se tanquen un puesto però no peguen a ningú. Doncs bé, resulta que estan agredits, encausats, enjuïssats, i ara ja estan a estats collons i van a dir que, que se'ls enduquen a presó, i llavors així no poden dir que no n'hi ha presos polítics en una democràcia. Després, el dilluns 25 d'octubre, ja t'ho ha dit, després tres militants comunistes a Xui per la manifestació antifeixista el 14 de novembre, de novembre del 2000. Ara resulta que li demanen també un, un Xui. A José Garganté llibertat, en càrrecs d'un membre militant de la CGT que varen fotre Joté en, en les últimes mobilitzacions de la vaga i ja la última mostra del procés criminalitzador repressiu del govern de, i el seu aparat repressiu en els aparell. darrers dies aparell repressiu en els darrers dies és que un veí de Godella resulta ferit greu en ser embestit per un toro embolat a Massamagrell. La víctima va ser traslladada a un hospital de València, mentre el mateix toro atropella a un altre home. El toro, a hores d'ara, roman en les dependències policials, acusat de resistència a l'autoritat i per formar part d'un piquet d'antisistemes. Com està el país? Viva la democràcia i el rei que li donen per cul! Vinga, n'hi ha uns socialistes en este món? Eh, sí, pero estan amagats per si a se els volen ficar de quadros el tío Zapatero i companyia Què te, te pareix la quota valenciana del PSPB? La quota valenciana del PSPB me, me sembla... De, me, govern Zapatero. Me pareix molt bé. Has dit el canviatge i tot sí, el sí, rotllo? Sí, sí, el canvi de govern. Ah, pregunta ho al Dani perquè ja... Crisi me... de govern. A sí. mi me sembla... Com, anem a veure. Jo, si me'ls haveren ficat en, en una fusta i en, i en en cosetes d'aixes, com se diu, de, de, de, de interior, m'haver agradat moltíssim. Eh, amb un com... València! Exacte, estic convençut que me la posa més dura el, el que han ficat ara de, de president i tal, de vicepresident, que la pobreta eixa tan lletja que n'hi havia abans. Com li diuen a la pobreta i Belletxa? La Fernández de la Vega, Maria Teresa... I Ixa no me la posa madura, però jo oh, crec que, l'altre sí. Eh, xavals, que eh, la ràdio el temps és or i, i, i res, Jordi, mira a veure... El temps és or, calla vostè. Avui, anem a eh. debutar, avui, anem, avui, va debutar un altre nou corresponsal. Ha debutat Vicent de Tavernes, Xavi. Eh, sí, sí, l'està escoltant, tu. Pues ara va debutar un altre corresponsal... Què més vol que li diga? Jordi, pregunta <laughs> tu, pregunta tu. Sí. Bé, anem escoltar ara la cançó del nou corresponsal, la seva sintonia. I molt bé, tenim ahir el nostre corresponsal que debuta avui Ciutat Anatori, ja veurem si repetim la setmana que ve. I tenim ahir el Michael. Bona tarda, Michael. Hola, bona vespre, com esteu? Michael, que és membre de la penya Toti, el no Xavi? Totilero. Bueno, pues preséntalo tú y explica un bueno, poco. Michael es un membre de la Peña tòctil de fa vora dos anys, no, Michael? En este any tres fa. Tres anys ja? Bueno. I, i, y esto tiene institución institució dins del col·lectiu presentant els premis a, al Joar Héctor Rodas, bueno, ja és un membre destacat. Eh, comentamos una miqueta l'actualitat blaugrana. Tu que la coneixes ben bé i ets un seguidor del dia a dia. Pues ahora de equipo está l'equip està prou bé perquè du quatre seguís en sense pedre que hizo casi casi una fita. Però presenta jugar. Perquè es un equipo que no... Que la, de fet ha el récord que tenía en primera división de estar cuatro ah. partidos sense pedre Y ahora este diumenge a les 5 de la estrada jugar al camp español a Cornellà, famoso pels estopa, no? Més que per español. I res, i si, si, aconseguirà treure d'allí un, un empatet o una victòria, en 5 partits i sense Pedri seria, per dir-ho, la, la, millor ratxa de la història del Llevant en 100 anys en primera divisió. Estaria fent història, no? Sí, mm -hmm. seria històric. I què, me pots, què ens pots, es pots eh, contar de l'assemblea que tinguereu? Perquè vau tenir una assemblea, teniu que acordar sí. eh, les incides... Sí, pues era Eixides probablement, o sigui, a Sant, a Sant Mamés anirem segur, que cau en maig, uh mhm. -huh. i després també, segons votacions, també és la gent ha plantejat anar a Gijón o a Santander. O sigui, així, viatgets a prop no, no ho solem fer. Sempre cap al nord. Siempre. Siempre se vos peguen, <laughs> La excusa de la, fútbol la un cada semana Ahí está que se que así en este programa no son chotos ve <laughs> paisanos Rans vizca llevan ya Michael, la que ver Vinga, una canción de la época del tío Máquina baja. Máquina baja, la madre que te va, cabrón. Semos peligrosos. Eh. Semos peligrosos. Y nos llaman maleantes. Mira. siempre para adelante. Y es que no se enteran que no vivimos la ausencia, que lo que falta se inventa, que en el barrio sobra ciencia. Y hay que decirlo, para que no se acuerde, la esperanza es una puta que va vestida de verde. La esperanza es una puta que va vestida de verde. rapidet, que sóc Radio Codella. Agacha't una miqueta, que si no, no te la puc clavar per l'orella. Bé, amb un eh, València. Eh, amb un València. Eh, doncs ja heu, heu vist eh, com està la situació de repressió, l'aparell de l'Estat, com està pegant al tema, com collons avui en dia es parla de democràcia, però el dia que tot això es revele, doncs el que ha dit abans el company Dani, eh, se recordarem tristament de que no han fet una cultura de poble, que més bé ens l'han robat, ja és hora de que se n'adonem compte el Quico Jones porta anys robant-la i per què també és hora que se n'adonen compte de si això és democràcia o no i de totes maneres vaig a fer-vos una lectura ràpida d'una pàgina, un blog crec que és, que ha fet el Corsari Negre per ahí, que si és ràpida. Cau del Corsari Negre llavors ahir no després no no sí. mai la direcció no, Cau del Corsari Negre, que vull que la pille aleshores sí, Au. perquè l'home posa coses i jo l'has tret d'ahir eh, posa un enllaç eh, de la sent on se veuen unes, unes imatges de l'apallissament de Colom no? quan de la manifestació i de baix posa Aixina a que ahir, eh, diu ella, així es pot veure referint a l'enllaç, part del que hi és capaç de fer-hi és gossos del capital davant d'un poble amb la veritat com a única arma això sí, letal caldrà defendre's d'una altra manera? Ens estan dient amb aquestes respostes violentes seves que si calen maneres de defensar-nos, a part de tindre la raó de la veritat i la indignació de saber que hi som explotats? És segur que aquestes éssers són democràtics o com xiquets enutjats sols quan juen i prou? Són dialogants sempre que estiguen de bon humor, o més bé dialoguen amb la porra de primeres i després ja veurem. Sembla que ni democràtics ni dialogants, i són el sistema del capital, per això, si no hi eres d'acord, et denominen antisistema. Hem de sentir-nos insultats o afalagats, que cadascú tria la seua. Cal seguir lluitant? Ja no vols molt millor? Doncs treballa la unitat i germanor entre els teus, que com tu et saben esclaus i oprimits, i tant com explotats i si no renuncien a la llibertat de somiar, un món millor per tots nosaltres i per els nostres descendents. On no restarà ni una pastenaga que rossegar, primo. Salut i força, i recordeu, la il·lusió, la nostra arma, la fantasia, les nostres bales, la set de llibertat i la constància, el camí per arribar cap a un món millor. L'endemà, com sempre, i és la lluita d'avui. Independència als països andorrans i a la resta del planeta. Salut, força i anarquia. La acabar el programa en la Ribera Alta, com no, tenim ahir el nostre amic Antonio Chicha. Bona tarda, Antonio. Bona tarda. Chicha, quina punyala de cartes, canalla, que guapo estàs. Me caguen de... Com estàs, Chicha? Eh, com estem, figura? De lujo, home. <laughs> Molt bé, què, què fas esta nit, m'has dit? Informa-li al Xavi, ja tota l'audiència. Això, conta'm. Ja, però avui fan la festa de benvinguda de la University. Ué. De quina university? De la de Oxford? de la que m'he matriculat ara, Pau, a que la sepas. La de València. De la de València, de la de la Cati. El Cati, Cafau. La pirotècnica o l'altra. <laughs> Jo què sé, les sí, dues. La literària, Isa. Molt bé, qui toca l'Isa Concert, Xitxar? El fan en el tinglao número 2. Ui, ahí n'hi haurà tinglao. Eh, eh, eh, I què actua? Allà han muntat un tinglao que flipes. I què actua allà? Actua el corredor polonès, los niños mutantes, i Lori Meyer. En el rulo cantant. Molt bé, què t'anava a dir? Alguna coseta més per ahir per la ripetres? Però jo estic a la Vall Digna, així en un semàfor. Ah, eh. estàs a la Vall Digna, jo ahir, doncs pues bé, però vas cap al Cantera, no? Sí, a la Ribera, pues collint ja i... I eh, hi a la marxa. Pegamos puros el jefe, eh, I a la marxa. Molt bé, pues que sàpiga si ja té sintonia. you're, you're, not, an enemy. Clar, t'han posat ahí <laughs> pero enemy, però, però no van deixar de más la bona, l'altra. Avui ha vist jo el meu enemy, que volia tirar-me'l al carrer, el cabró. el, cap, de cuadrilla! El de de no comprador. Pues ya, ya sabes lo que tienes que ir. Averigua Mius y se apoyen. A, chuparla. Ya, ya muerte. A chuparla, tiramos al carrer, cabrón. Sí, no, que me la chupa a mí que porte veneno. Bueno, te ha de maizar, pincha. Que te iba a al Xavi en una noticia. Que la mujer iba a ser el Parla de Un besito. Parla. Vinga, vinga, Xavi, notícia d'un minut que vull dir que dedicar una cançó a una persona molt especial. Ràpid, ràpid. Inauguració de l'Ateneu de Veterà. Doncs el dissabte, aquest dissabte 23, eh, al carrer Major, hi haurà la inauguració amb contacontes, danses de Veterà, l'Aljama, un concert de Dolçaina que es diu Cheque Borrà, un concert de Horta Folk i, en acabant, un sopar. Tot això, això... Venda d'entrepans, sí. exposició de paisatges tèxtils i res, tot el que suposa una inauguració en Vétera, tenim així al costat. Ahí al costat, eh, nano, que vinga, que vaig. Pues anirem a llamar Paco Palabra. Ai, ai, vinga, que I sí. res, moltes gràcies al senyor Rulo, que gràcies a emitim a 3W Ciutat. Mira, si és bona persona. A Jordi Coy, tècnic i director de, de Ràdio Godella. Ai, que és un bicho. A Ràdio Misterera de la Xara, a Ràdio Activa yeah. FM d'Alcoi. Ai, ai, Coy. A Daniel, que ha debutat avui així. Ai, Daniel. Ai, ai, ai al senyor Xavi Fent País, yeah. al tio Paco... Que li donen un saco! Eh, eh, Pau Picó i este programa jo li vull dedicar una cançó al final al Jimmy, que, que sapigueu que el nostre amic Jimmy... Ai, Jimmy! Que vindrà més que la secció aproximadament d'altres Jimmys. Ai, ai. No, no. I res, eh, que això, que ha provat tots els exàmens del curs i que és una màquina ja ara va per nota. Ja ah. Una cançó de Jimmy està caducant, que és el seu ídolo i referent del nostre amic Jimmy, Claro cuál es de Jimmy Stacadugan, sí, ¿no? De la lucha libre y tal. Siempre el Facebook, ¿eh? Pues Jimmy Stacadugan, Jimmy Stacadugan de los que madrugan para pillar drogas duras. A pernota en salud tío de libres a ha sigut Ciutat y Fins la semana que metió Paco. Que vos en per sac a a, ser posible en Gus! A pachurla! ¡Venga, A chuparla! ¡Buenas Bona ¡Salud! ¡A ver, salud! esta cadugan, de los que madrugan para pillar drogadura. dura. Esta caducan, esta caducan, vas un par de papeles y hace floritura. se madrugan para pillar droga dura esta caducan, El último tirito de la chusta se lo apura Le llamaban Jimmy esta Se pone hasta los que a darle a la droga dura Cambio de vida radical Se drogó del chaval Y ahora queda yonki terminal No hace falta que te diga Que esta caduga ahora le pega la bebida Una barriga del copón Amo del botellón mezclar el whisky con el ron. Esta barba peluda, si zumbón con el caparazón de una tortuga. Esta caduca, fuma bass, imparte su ley. Es el rey puto Jimmy A.K.A. Esta caduca. esta caduca, de los que madrugan para pillar drogadura. Se va a ver, se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido.